السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يا محمد الله تبارك وتعالى كذلك آه، ا سلام سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala ni siku ya alhamis kama mnavyojua kwamba darasa letu tunakuwa katika hadithi kwenye kitabu cha al-40 an-nawawiyya wiki iliyopita tulimalizia hadithi ya pili na leo tunaingia kwenye hadithi هي تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يقول الإمام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 رضي الله عنهما قال أنا سيما ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume صلى الله عليه وسلم buni بني الاسلام على خمس umejenga uislamu katika nguzo tano buni alislamu ala khamsa umejenga uislamu katika nguzo tano shahada ya la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah shahada ya kwamba hakuna pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah نحك محمد نمتمه الله واقامه الصلاه نا وصلاه تسمميش صلاه وايتاء الزكاه نكتوى زكاه وحج البيت نا كزور نيومبا وهيجي نيومبا يا الله سبحانه وتعالى وصوم رمضان نا نكفونغا موذ رمضان رواه البخاري ومسلم حديث امهبوكه امام آه، بخاري و مسلم امسمع عني <coughs> عن ابي عبد الرحمن يعني ابي عبد الرحمن عبد الرحمن هي نجينا نعرف سما عن ابي عبد الرحمن يكون معنا ابو عبد الرحمن هذه كنيه هذه كنيه هذه كنيه آه، هذه كنيه كنيه ابن عمر لأبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هذا اسمه ايه اللي mwenye عبد الله baba عمر ni Umar على yake ni Al-Qattan radiyallahu anhum عند قوله رضي الله عنهما قال اهل العلم لما قال رضي الله عنهما قال اهل العلم قال اهل العلم اذا كان الصحابي وأبوه مسلمين إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل رضي الله عنهما فقل رضي الله عنهما فقل رضي الله عنهما وإذا كان الصحابي مسلما وإذا كان الصحابي مسلما وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافرا وأبوه كافرا وأبوه كافرا فقل رضي الله عنه فقل رضي الله عنه kwenye kauli ya radhiallahu anhuma tumesema watu wa elimu idha kana sahabi wa abuhu muslimain ikiwa sahaba na baba yake ni waislamu yani ikiwa sahaba anayetajwa na baba yake ni waislam faqul katika kuwatakia radhi sema wewe radhiallahu anhuma ikiwa sahaba na baba yake ni waislam sema radhiallahu anhuma sababu wote ah, ni waislam wa idha kana sahabi musliman wa abuhu kafiran na akiwa sahaba ni muislamu na baba yake ni kafiri wa idha kana sahabi musliman wa abuhu kafiran na akiwa sahaba ni muislam na baba yake ni kafiri faqul radiyallahu anhu sema radiyallahu anhu kwa hiyo kama sahaba ni muislam baba yake ni muislam inasema radiyallahu anhuma na ikiwa sahaba ni muislam na baba yake ni kafiri inasemwa radhiyallahu anhu ibn umar qala ay annahu qala anasema ibn umar sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسكين متوم صلى الله عليه وسلم اسمع بني الإسلام على خمس بني الذي بناه هو الله بني الذي بناه هو الله الذي بناه هو الله الذي بناه هو الله وأبهم الفاعل وأبهم الفاعل للعلم به وأبهم الفاعل للعلم به الذي بناه هو الله الذي بناه هو الله وأبهم الفاعل للعلم به ambaye aliyejenga ni Allah buni al-Islam umejenga Uislamu aliyejenga ni Allah subhanahu wa ta'ala wa abhama alfa'ila na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajamweka wazi mjengaji lile ilmu bihi kwa kujulikana yani kwa kusema buni alislamu ala khamsi haiwezekani mtu akasema basi aliyojenga basi ni fulani ambaye si Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume hajamtaja mjengaji kwa sababu anajulikana kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala umejenga uislamu alama alivyosema ala khamsin fihi bayanu aidha hadhihi alkhams fihi bayanu عظم هذه هذه الخمس فيه بيان عظم هذه الخمس فيه بيان عظم هذه الخمس وأن الإسلام وأن الإسلام مبني عليها فيه بيان عظم هذه الخمس وأن الإسلام مبني عليها وأن الإسلام مبني عليها قال الابو سيما الخمس kuna kubainisha ukubwa wa hizi nguzo tano kuna kubainisha ukubwa wa hizi nguzo tano na Uislamu umejengeka kwenye hizo nguzo Muislamu umejengeka kwenye hizo nguzo kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja hizo nguzo tano kwenye hii hadithi na akakufika kwanza likauni hal asas لغيرها وما سواها فانه يكون تابعا لها mtume kataja hizi kwa sababu ndio msingi wa Uislamu na matendo mengine ambayo si katika hizo nguzo tano yanakuwa ni yenye kufuata hizo nguzo tano kwa hiyo zimetajwa hizo nguzo tano ikiwa na maana kwamba matendo mengine ya waislamu yaliyobaki ni yenye kufuata hizi nguzo tano ambazo mtume sallallahu alaihi wasallama amezitaja بني الإسلام على خمس ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله ينجيز كسمة شهادة بالرب ينجيز كسمة شهادة بالرفع وكوكا ضمة وكوكا ضمة فيكون الشهاده خبر مبتدا محذوف تقديره هي tunaweza kusema shahada tu baadaye shahada ikiwa na maana ya mubtada eh, khaba khabari ya mubtada ambayo imeondolewa ambayo takdiri yake tutasema hiya shahada tu tukishasema hiya shahada tu itakuwa na maana kwamba hizo nguzo tano ni shahada lakini mashuhuri imekuja kwa kasra ikiwa ni badal ya khamsi kwa hiyo khamsi ah, ni majrur kwa sababu imetanguliwa na ala ikapata jar kwa hiyo neno shahada nayo inapata jarri kwa sababu ni badala ya khamsa ndio maana hapo tutakuta zote badala zimewekwa shahada ya la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat badal wa ita'iz zakat badal wa hajjiz baiti badal wa sawm ramadan badal Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shahadati an la ilaha illa Allah. Ahamu arkan al-islam ala khamsa الشهاده اهم اركان الاسلام الخمسه الشهاده ahamu arkan alislam na khamsa ashahada nguzo ya muhimu kabisa katika nguzo tano za Uislamu ni shahada ndio nguzo muhimu kabisa katika nguzo tano za Uislamu kwa mtu kuifanya vizuri shahada yale akawa na katika hali ya usawa kabisa na akawa anafanya yale yanayotakwa na shahada hakuna shaka hata matendo yake mengine yatakuwa sawa na kama shahada ya mtu itakuwa na matatizo basi na matendo yake mengine yaliyobaki yatakuwa na matatizo kwa sababu kwenye shahada ndio kunapatikana masharti mawili ya kukubaliwa matendo ya watu ambaye ni al-ikhlas mtu kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mutaba'atu rasuli sallallahu alayhi wasallam na kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam na haya hayawi isipokuwa katika shahada kwa hiyo matendo yoyote yale ambayo huenda mtu atakuwa anamfuata mtume lakini yakawa hayana ikhlas hayawezi kukubalika hayawezi kukubalika kadhalika matendo ambayo mtu atakayokuwa anayafanya kwa ikhlasi lakini yakawa yanasalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia hayawezi kukubalika ndio maana tunasema kwamba shahada ndiyo nguzo muhimu kabisa katika nguzo ya Uislamu kwa sababu matendo mengine yote yaliyobaki yanakuwa ni yenye kufuata shahada kutengenea kwake ni pale ambapo shahada itakapotengenea na kuharibika kwake ni pale shahada itakapoharibika kwa lazima tujifundishe na tujue shahada inataka nini na vile vile tujue shahada haitaki nini ili kusudi matendo yetu yaweze kusalimika na kuwa katika hali ya usawa فالشهاده هي الاساس شهاده يعني لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هي الاساس ديو اساس هي الاساس ديو اساسي وبقيه الاركان وبقيه الاركان وغيرها تابع لها هي الاساس وبقيه الاركان وغيرها تابع لها هي الأساس هي الأساس وبقية الأركان وغيرها تابع لها وبقية الأركان وغيرها تابع لها فلا تنفع هذه الأركان فلا تنفع هذه الأركان فلا تنفع هذه الاركان وغيرها من الاعمال اذا لم تكن مبنيه على هذه الشعائر فلا تنفع هذه الاركان فلا تنفع هذه الاركان وغيرها من الاعمال وغيرها من الاعمال إذا لم تكن مبنية إذا لم تكن مبنية إذا لم تكن مبنية على هذه الشهادة على هذه الشهادة الشهادة جزء ya kwanza hii ndio unaweza kusema shahada unaweza kusema shahadatan wa baqiyatul arkan na nguzo zilizobaki baqiyatul arkan na nguzo zilizobaki wa ghayruha na matendo mengine ambayo muislamu anayefanya tabi'un laha yenye kufuata shahada tabi'un laha yenye kufuata shahada fala tanfa'u hadhihi al-arkan hazinufaishi hizi nguzo nne zilizobaki fala tanfau hadhihi al-arkan hazinufaishi hizi nguzo nne zilizobaki wa ghayruha min al-a'mal na nyingine katika matendo kana mengine katika matendo hayanufaishi idha lam takun mabniyatan ikiwa hayajajengwa ala hadhihi shahada kwenye hii shahada kwa shahada jambo lake ni kubwa shahada jambo lake ni kubwa kupita maelezo na ni lazima watu wafahamu vizuri kwa sababu uislamu wao uko kwenye shahada na kuharibika uislamu wao uko kwenye hii shahada mtu atakuwa makini uislamu wake unaweza kuharibika kwenye hilo na shahada ikiharibika basi matendo mengine yote na nguzo zote basi zote hazina faida kwa sababu hizi nguzo zingine zilizobaki zinafuata shahada na matendo mengine ah, pia yanafuata shahada kwa hiyo kama ijijengwa katika shahada basi matendo yanakuwa ni sifuri na hizo nguzo zilizobaki zinakuwa ni bure wa huma mutalazimatani na hizo shahada mbili zenye kulazimiana shahada mbili zenye kulazimiana طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم واقام الصلاه واقام الصلاه na kusimamisha swala wa iqami swala na kusimamisha swala وهي عمل بدني وهي عمل بدني وهي عمل بدني وهي عمل بدني يشتمل على قول وفعل وهي عمل بدني يشتمل على قول وفعل وهي عمل بدني يشتمل على قول وفعل وهي عمل بدني يشتمل على قول وفعل swala ni ibada inayofanywa na mwili amalun badaniyun ni kazi ya mwili mwili ndo unafanya kazi e, ya kuswali yashtamilu ala qawlin wa balin hiyo kazi yenyewe inakusanya uh, kauli na matendo kwa swala ni kazi ya mwili swala ni kazi ya mwili bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kwamba hiya akhiru ma yufqad min ad din hiya akhiru ma yufqad min ad din هي آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة swala ndio litakuwa kitu cha mwisho kabisa ah, kupotezwa katika dini akhir ma yufqad min ad-din swala ni kitu cha mwisho kabisa kupotezwa katika dini ah, wa awwal ma yuhasabu alayhi al-'abd yawm al-qiyamah ndio cha kwanza kabisa pia atakachohesabiwa mje siku ya kiyama katika amali cha kwanza kabisa ambacho mja atahesabiwa nacho siku ya kiyama ni swala kwa lazima swala hizi tuziswali katika hali ya usahihi tuziswali katika hali ya usahihi na wala uwezi wewe kuswali swala katika hali ya usahihi kama ujui. yani katika vitu ambavyo muislamu ni lazima akae na kujifundisha ni swala na ndio maana siku moja alipokuja mtu msikitini akaswali swala ya ajabu mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anamwamrisha kurejea kuswali swala yake yeye akaja yeye anajua kuna kuna kitu kinaitwa kuswali hajajifundisha ah, anaenda zake msikitini kuswali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamrejesha swali uje swali karudia tena tumekwambia swali je swali sali fa innaka lam tusalli swali wewe swali mara tatu anafanya mtume anamrejesha mwisho bwana anasema ah mtume bwana mimi yani siwezi siwezi kuswali vizuri zaidi ya hivi nifundishe ili kuonyesha kwamba swala mtu inabidi ajifundishe anasema siwezi kusali zaidi hebu nifundishe mtume akamweleza sasa ibada ya swala si ibada mzoea yani ah, maadamu uende wewe baba muislamu au muislamu alafu unaingia msikitini tu waswali lakini wala utenge muda kwa ajili ya kujifundisha yani hiyo swala yako itakuwa ni swala ya matatizo yani utakuwa na swali vipi kama hujakaa na kujifundisha hiyo swala yako kesho tuswali yani hiyo swala utakuwa ni swali vipi kwa nini bwana baada ya kusema alimni nifundishe mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha ili kuonyesha kwamba swala ni kitu ambacho lazima watu wakae chini na kufundisha wala wewe uwezi kuswali vizuri ukimtazama mtu mwingine anaposwali labda matendo yake tu vile anavyofanya lakini nia unaeletaje unasoma nini kwenye swala yako unajua kwa katika elimu ambazo ni wajibu kwa kila Muislamu kujifundisha ni elimu ya sura yake kwa hiyo watu wasifanye uzembe katika swala la kusoma na mtu kujifundisha sura yake لا إقام الصلاة تكون على حالتين وإقام الصلاة تكون على حالتين إحداها واجبة إحداها واجبة والاخرى مستحب والاخرى مستحبه هل بيلي اولا واجب ولا بيلي مستحب يا اولا واجب ولا إيه؟ مستحب اما حاله من واجب وهو اداؤها على اقل ما يحصل به فعل الواجب watabrau bihi dhimma ni kule mtu kutekeleza kwa hali ya uchache ambayo itapatikana mtu kufanya jambo la uwaji na dhima yake kuondoka yani kufanya ile mambo ya wajibu kwenye swala wa mustahabba wa huwa takmiluha wa tatmimuha bil ityan bi kulli ma huwa mustahabbun fiha ni mtu kuikamilisha vizuri ile swala na, kuti, na kuitimiza kwa kuleta kila kitu ambacho ni mustahabu katika swala kwa sababu katika swala kuna vitu vya wajibu na katika swala kuna vitu ambavyo ni mustahabu kwa hiyo swala ya wajibu ambayo ni mtu ataonekana anisimamisha na kuswali ni kutekeleza yale mambo ya wajibu ambayo mtu atakapokuwa analeta katika swala swala yake inakuwa ni sahihi na hali ya pili kuleta swala katika hali ya istihbabu yani vile vitu vyake vya mustahabu kuvileta kijumla kwa lazima mtu ajue kwenye swala yake kwamba hiki ni wajibu hiki ni mustahabu ili kusudi kitu cha wajibu mahma nikana kiaje mahma nikana cha wajibu akiaje ama mustahabu Ah, inawezekana siku akawa ameshughuli ana haraka na mfano wake au mgonjwa akawa baadhi ya vitu akawa anaviacha lakini mambo ya wajibu lazima mtu ayajue ili kusudi swala yake isije kuwa na makosa kisha akasema itaa zaka wa itaa zaka na kutoa zaka na kutoa zaka katika aksa muhtasarati sasa hivi tuko kwenye kitabu zakat وهي عبادة مالية وهي عبادة مالية نفعها متعدد وهي عبادة مالية نفعها متعدد عبادة مالية ذات العبادة يا مال عبادة مالية ni ibada ya mali mutaaddin na manufaa yake ni yenye kuvuka na kuwafikia wengine yani pamoja na mtu aje kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala manufaa yanawafikia wengine ambao ni maskini wakapata chochote kitu ni ibada kimali ni ibada kimali yani uh, mwili unakuwa una kazi labda ukubeba lakini ibada uh, ya kimali manufaa yake yanakuwa ni yenye kuwafikia wengine تفسير yake الدرس katika وحج البيت تاخذ كلمه قليله متغلزوا حج البيت على الصيام وحج البيت اي آه، وحج بيت الله الحرام وحج بيت الله الحرام وحج بيت الله الحرام وهي عبادة مالية بدنية وهي عبادة مالية بدنية عبادة مالية بدنية وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة حج بيت الله الحرام kuhiji nyumba ya Allah tukufu na huu kuhiji ni ibadatun maliyatun badaniya ni ibada ya mali na ya mwili haji ni ibada ya mali na ya mwili pia ama swala ni ibada ya ibadatun badania zaka ibadatun maliya ama ah, ni ibada maliya badania ni ibada ambayo inatekelezwa kwa mali na vile vile inatekelezwa kwa mwili ikiwa na maana kwamba mtu hawezi kwenda kuishi isipokuwa mpaka awe na mali mpaka awe na mali ambayo uh, atatumia kwenye hiyo safari yake kwanza kutafuta tiketi ya ndege na kabla ya kuna pasipoti vipimo tiketi ya ndege na matumizi ya kule kuanzia <clears throat> kufika kwake mpaka kurudi kwake hivi vitu vyote vinahitaji mahali lakini vile vile mwenyewe ndo anayefanyaje anaenda kuhiji mwenyewe ndo anaenda kuhiji na ndio maana ikasema kuwa ni ibadatun tun badaniya ni ibada ya mali na mwili ibada ambayo inatekelezwa uh, na mali vile vile na mwili yani mtu mali yake inatumika na mwenyewe anaenda na katika hizo nguzo tano hii ndio ibada uh, ngumu ibada ngumu ibada ngumu kivipi kwanza kidogo kwa watu ambao kumbali na nchi ya Saudi Arabia inakuwa na taklifa kubwa ya pesa inakuwa na taklifa kubwa ya pesa na kwa ile miasasa ya chini ambayo hata kule huwa kwenye hoteli unaoweka watu mbali e, na msikiti naweza kawa kwanza milioni saba na kuendelea ama ile msikiti eh, ama ile miasasa ambayo inakuwa inaweka watu karibu na msikiti sawa Madina au Makka huwa gharama zake ziko juu kidogo zikafika milioni na kwa sababu katika ile miasasa inatofautiana huduma ambazo wanazozitoa kule na ubora wa sehemu ambazo wanazoishi kwa kadri muasasa unavyokuwa bora ndipo gharama zake zinavyokuwa kubwa pia lakini unapokuwa umepanda hata hiyo milioni saba hujapata hiyo milioni kumi unaenda na hiyo miasasa ambayo hata kama huduma zake ziko chini muhimu katika ibada sababu kubwa ni kwenda kutekeleza ibada ama mwingine ya raha na mfano wake ni mwingine lakini vile vile ni ibada ngumu kwa upande wa mwili kwa sababu kuanzia ile siku ya tarehe nane yaumu tarwiya siku ambayo watu wanaenda mina na siku ya tarehe tisa ambayo ni siku ya arafa na siku yenyewe ya tarehe kumi hata siku yenyewe ya tarehe kumi hizi ni siku ambazo shughuli yake ni pepe shughuli yake ni pepe kwa sababu kuna baadhi ya sehemu utatembea kwa miguu lakini vile vile kama ukitembea kwa gari sehemu zingine zinachosha usomaji wa arafa siku nzima kama watu wanakaa lakini kuna wakati watajitenga kwa ajili ya kuomba dua na ibada nyinginezo kutoka hapo uende mtidali pa kalale kwa watu walala nje tu kuna cha kuonekana wewe anapesa wewe anapesa hali moja tu mtidali pa watu walale pale asubuhi watoke waende mina kwa miguu kutoka kutoka kutoka kutoka mtidali kwenda mina kwa miguu kwa sababu anaamka na magari ya magari yatafuta wapi umma wa watu ulikuwa mkubwa waende mina huku jamarati kwa ajili ya kwenda kurusha vile eh vijijiwe utoke hapo nyoe kama una kichinjio kichinjwe huko halafu safari ya maka kwa ajili ya kwenda kutofu toafu ziara kwa hiyo ni ibada ambayo mwili unakuwa unashughulika lakini ibada ambayo mtu akifanya katika hali ya usahihi anarudi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama siku aliozaliwa na mama yake yani hana madhambi lakini kama hiyo ibada yenyewe ataifanya katika hali ya usahihi <coughs> yarhamukallah kwa hiyo ah, muislamu basi kwa vile muislamu kitu kama hivi awe malengo yani hata kujichanga kichanga changa hivi ha unapata pata pesa zako za korosho unapata milioni tatu milioni ngapi au kichanga changa kwa unaweka laki tano laki saba mdogo mdogo ha mdogo mdogo mpaka baada ya hata kama ingekuwa baada ya miaka saba nane muhimu kwenda kutekeleza uh, basi kama mtu hana kabisa basi hana lawama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama uwezekano huko basi watu wafanye hima kwenda kusikiliza ibada fakala wasumi ramadhani na kufunga mwezi wa ramadhani wasomu ramadhani na kufunga mwezi wa ramadhani kufunga uh, mwezi wa ramadhani ni ibada tun badalia عبادة بدنية عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله لا يطلع عليه إلا الله لا يطلع عليه إلا الله لا يطلع عليه إلا الله kufunga رمضان ni ibada ya mwili tu badaniya ni ibada inayotekelezwa na mwili wa hiya sirrun baina al-'abdi wa baina nafsihi na hiyo ibada ni siri baina ya mja na baina ya Mola wake ibada ya funga ni siri baina ya mja na Mola wake la yatwalu alayhi illa Allah kuna anayeona isipokuwa Allah kwa nini lianna minan nas man yakunu fi shahr ramadan muftiran wa ghayruhu yadhunnu annahu sa'im kwa sababu katika mwezi wa ramadhani mwingine anaweza kuwa amefungua lakini mwingine akawa anadhani kwamba amefunga kwa hiyo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa kad yakunu al-insanu sa'iman fi shahri ramadan na inawezekana mwingine akawa ni mwenye kufunga katika mwezi wa Ramadhan wa ghairuhu yadhunnu annahu muftirun afu mwingine akawa nadhani kwamba huyu bwana ah, hajafunga hasa katika zile funga za nafsi kwa ni ibada ambayo ni asiri baina ya mje na Mola wake na ni ibada ambayo iko mbali na riya kwenda mtu au anapofunga anaeleza watu yani leo bwana nimefunga alafu niko taabani sana leo nimefunga alafu niko taabani hasa zile ibada za sunna zile zile kwa sababu wengi katika watu wamekafirika sasa mtu anapokuwa anafunga ajulikani ajulikane kwamba amefunga hatujulikani isipokuwa wewe na mpaka aseme kwamba leo mimi nimefunga hapo tutajua kwamba bwana yule leo yuko kwenye soko lakini kinyume na hivyo hatuwezi kujua ndio maana inasema kwamba hiya sirrun baina al-abdi wa baina rabbih ni siri ambayo iko baina ya mja na Mola wake la yatwalu alayhi illa Allah hakuna anayeona isipokuwa Allah kuna anayeona isipokuwa Allah wala warada fil hadithi sahih kwa ajili kuja katika hadithi sahihi anna al-insana yujaza ala amalihi mtu atakuwa analipo kwa matendo yake alhasanatu bi'ashri amsalha jambo moja jema atakuwa analipo mara kumi yake ila 700 dhaif mpaka mara 700 Allah katika hadithi al-Qudsi anasema illa sawm isipokuwa funga fa innahu li hiyo funga ni yangu mimi wa ana ajzi bihi na mimi ndio nitakuwa ah, ni mwenye kulipa kwa sababu inakuwa ni siri baina ya mja na Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa tafsiri zaidi kuhusiana habari za swala tumeleta katika afsal muhtasarat sasa hivi tuko kwenye zaka tumaliza zaka tutaingia kwenye siyam tumaliza siyam tutaingia kwenye haji kwa hiyo mpaka tukamaliza ah, hizi nguzo nne baada ya shahadatain basi hakuna mashaka kuhusiana hii hadithi itakuwa watu wamejua katika hali ya upambanuzi zaidi lakini katika hali ya jumla uh, itakuwa tunaishia hapo tulipofikia